در مورد غیبت یه سوال بسکنه بود غیبت چرا بود چند دقیقه توضیح غیبت اول بلوچی کو نا فارسی کو بیسٹ فارسی کو نا جا بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعين اول تعریف خود غیبت غیبت چرا میگن هرگاه که اشیا یا خیر چیزها تعریف کرده میشن فهمیدن اونها آسونتر میشه و در دنیا بر هر چیز تعریفی هست غیبت چرا میگن گناهش چقدره راه جوازش هست نیست کسی غیبت کرد چه کار باید بکنه برای توبه کردن و استغفار اول غیبت در تعریف شریعت یعنی ذکر و اخاک ما یکره یاد کردن یا نام بردن از شخصی برادر مسلمانی که اگر اون چیز را متوجه بشه ناراحت می شود یاد کردن قولش یا صفت آقا اینطوری قد کوتاه آقای قد بلند به اوصافی اگر خودش بدونه ناراحت میشه این هم در غیبت شامله اقوالش باشن یا اوصاف باشن اگر متوجه شد که این چیزها رو پشت سربان گفتن ناراحت شد این غیبت بعضی هم میگویند که ما روبرو میگوییم پس غیبت نیست این تعریف تعریف اشتباه تعریف شیطان القا کرده احتمالا شخص خیلی جری هست رو گناه خیلی جری شده گناه رو گناه نمیدونه یا بالفاظ اگر تندتر بگم خیلی از حیاب بی حیاتر شده در روخ انسان بد میگه این علامتی نیست که اگر چون در رخش میتونم بگم پشتا باید جایز باشه باز بگه من روبرو گفتم شاید تو از حیا کار نگرفتی شاید حیا رو زیر پا گذاشتی اینطور نیست که چون روبرو من گفتم من باید جایز باشه تعریف غیبتی ره که گفتن جمله یا کلامی یا صفتی از شخص مسلمانی که اگر اون بدون ناراحت بشه روبرو باشه بتونی بگی نتونی این غیبت گناهش چقدره؟ الغیبت اشد من الزنا گناهش از زنا هم سنگین تره چرا چون انسان زنا رو زنا میدونه گناه میدونه اما غیبت گناه نمیدونه زنا با حد شهری پاک میشه غیبت تا زمانی که حلالی طلب نکنه پاک نمیشه و الله جل شان داخل قرآن بی فرمایند که ایحب احدکم یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله میتونید پسند میکنید که روشت برادر مسلمانتون بخورید فکره تمو این ناپسند میکنید هیچ شخص حاضر نیست انسانی بخوره فتق الله پس از الله بترسید والله یقت کن بعضا قرآن میاد یا هم همدیگر نکنید نه زن نه مرد هیچ کس نمیتونه بکنه این هست قیمت گناه بسیار سنگین گناه بسیار خطرناک آمار انسان دارن زایی میشن روز قیامت ای افراد میارن یک سری نبی که فرمودن میدونی فقیر که میگن میدونی مسکین که میگن گفتن کسی که لا متاع له کارای نداره پول نداره گفت نه به نمیگن فقیر یا مسکین مسکین به شخصی گفته میشه روز قیامت با انبوهی از اعمال صالح میاد خیلی زیاد کار کرده خیلی زیاد نفر خونده خیلی زیاد صدقات داده خیلی زیاد قرآن تلاوت کرده خیلی زیاد حج رفته خیلی زیاد زکات پرداخت کرده خیلی زیاد عمل انبوهی از اعمال صالح بیاره عرضه میکنه اما و قشتم هذا و اکل مال هذا و ضرب هذا این دشمن داده این غیبت کرده مال اینو خورده طلبگارا ایستادن طلب بارگاه الهی ترازو نداره خود الله جل شاوی فرمائند که ما روز قیامت میزان گذاشته میشه ترازو گذاشته میشه اعمال سنجیم انصاف عدل کامل هست میجا طلبگار میاد حق من ضایع کرده غیبت من کرده مال من خورده من بد گفته الله جل شانه از اعمال صالح همین مرد و سلمان میگیره به همون طلبگار میده صف کشیدن میگیرند و میرند میگیرند و میرند آخر اعمال صالح تمام میشه طلبگاره هنوز صف تمام نشده میگن بار الله اعمال رفت ما چکار کنیم گناه های رو این میاندازن با باری از نیکی آمد با باری از گناه به جهنم انداخته میشه این میگن فقیر این میگن مسکین در اصطلاح شریعت دنیا به هر حالی بیگذره با خوشی با ناراحتی انسان بخاد یا نخاد همین تکرار شب روز اشاب صغیر و افراد کبیر کر القداد و مر العشی شاعر میگه میگه که تفلها رو جوان کرده جوانها رو پیر کرده پیرها رو گم میکنه کی کر القداد و مر العشی همین صبح تکرار شده صبح ها آفتاب طلوع میکنه غروب میکنه طلوع میکنه غروب میکنه در انسان پیر میشه همین طلوع غروب انسان جوان میکنه طلوع غروب انسان پیر میکنه طلوع غروب انسان از بر میبره چیز بیشتر این همین طلوع غروبه پس این طلوع غروب هر حال باشه میشه خواسته و نخواسته نیست اینجا به هر حال کسی که متوجه عمل نباشه اعمال داره عمل میکنه در سردی گرمی نماز میخونه اما داره از دستش میپرند غیبت چرا اشد من از زنا شد به خاطر اینکه در غیبت چند چیز هست یک حتی که مسلمان فرد برداشتن از ابروی انسان در حالی که هر مسلمانی وظیفه شرعیش است که از آبرو و حیثیت مسلمان باید دفاع بکنه هر مسلمانی وظیفه اینه احترام گذاشتن مسلمان وظیفه اصلی سلم در این یک پردر میذاره بعد اگر طرف بعد متوجه میشه فلانی غیبت من کرده چه نشان میده خیری مؤمن باشه ساکت میشه اما آید کل دنیا هست ساکت نمیشه انگیزه انتقام در مسلمان اصلاح اصلاح فی ما بین مسلمان ها از بین میره این که تاکید شریعت مرض بعدیت میاد خود به خود میاد اون محبت و امنیت به کدورت و فتنه تبدیل میشه اونا بسیار بزرگ اما آیا در شریعت غیبت کردن برای بعضی افراد جائز هست؟ آیا میشه غیبت بعضی افراد رو کرد؟ در چه صورتهای گناه انسان گناهکار نمیشه این هم چند صورت هستند که اونها گرچه غیبت محسوب میشه اما گناه ندارند یکی از صورت ها این است که شخصی به عیب طوری مشهور شده که بدون عیب شناخته نمیشه بدون عیب شناخته نمیشه فلان کتوره، فلان قد کوتاه فلان معتاد معتادیه و بدون این صفت کسی هم نمیشناسه اونو تو حاضر ما یک کلمه میگیم دکتر دکتر نیست از زمان که سال اول دویستان به دکتر هنو دکتر هست الان بالایی شده خودش هم میگه که نگی دکتر من شراخته نمیشم غیبت نیستی چرا چون که عیب طوری در وجودش پیواز شده که قابل انفکاک نیست و شناخت مشکل شده مانند داخل احادیث می آمش، یک از محدثینه آمش کسی که چشمایش دارای ای باشد یا آراج میاد آراج کسی که لنگ باشه اینا داخل حدیث میاد. گندر میاد گندر کسی میاد شلوغ راوی دا شلوغ میکرد استاد و گفت که اسکت یا گندر ساکت شو دوباره در کل دنیا داخل احادیث بخاری و مسلم میاد حدثنا گندر اما شخص شلوغی روایت کرده برایش گندق دیو چرا تو بدون ای ما شناخته شده نمیشه یک ایده در این صورت کسی به عیبی مبتلا بود که بدون اون عیب شناخت مشکل در این صورت این هم به شرطی که بخاطر عیب نگوید بخاطر مسخری نگوید هدف چی باشه خود اون معرفی بکنه در این صورت عیب نیستی عیبت نیست دو شخصی به گناه توی خودش آلوده کرده که گناه رو گناه نمیدونه در ملعه داره گناه مرتقی، گناه میشه یعنی خودش اون گناه برای خودش ابتخار میدونه اگه به همون صفت گناه نامون برده شو باز غیبت نیست چرا چون خودش به اون حد رسونده اون حرمت خودش رو خودش از بین برده سه شخصی پیش شخصی میره برای استفتا پیش مفتی میره عالم میره استفتا میکنه برای استفتا کردن بیان عیبش ضروریه مثلا یه فلانی اینطوری کرده یا میره پیش شریعت عیبی از همسرش میگه که علی عزبالله خانم با فلان شخص دیده شده ناراحت میشه غیبت اما بخاطر استفتا سر شرعی غیبت نیست زیرا حضرت هنده رضی الله تعالی عنها همسر ابو سفیان بعد از اینکه مسلمان شد پیش نبی کریم آمد حضرت ان ابا سفیان رجل مسی این بخیلیه میتونن مالش بردارن اندازه نفقه خودم گفت بله مسیک یعنی بخیل عیبشو ظاهر کرد نبی کریم بل انکار نکرد صورت بعدی اگر کسی خاص مسلمانی رو از فتنه و از ضرر شخصی بعد در امان بگذارد اون خبر کنی غیبت نیست به یک نگاه کن فلانی تو با فلانی میگردی و شخص درستی نیست شخص شروری هست معتادی هست دوزی هست فلان کار در میکنه تو داره زندگی تباه میشه هدف باشه اینو از فتنه اون یا از دار متوجه بکنه در این صورت غیبت نیست زیرا که نبی کریه روز فرمودند که بیس اخو العشیره این داره میگه انسان خیلی بدیه بعد پذیرایش کرد حضرت حضرت گفت اینطوریه خب بله انسان بدی هست اما تعریفش نکرده من بخاطر تا شما بدون انسان بدی هست خودتون در امان نگهداری. دارید این هم در غیبت وارد نیست در غیر این صورت اگر شاهد خواست پیش قاضی هم گواهی بده و عیب باید تا بدون, بدون اظهار عیب و گواهی تمام نمیشه اونجا هم غیبت محسوب نمیشه در غیر این صورت اینها غیبت محسوب میشن اینا به که حضرات محدثین خیلی از روات را غیبتشون کردن گفتن فلان راوی دجال هست فلان راوی کذاب هست چرا بخاطرین که امت خودشونو از گناه در امان نگاه دارن و حدیث این افراد دجال و قبول نکنن اینا صورت های غیبت جایز در غیر این صورت در هیچ صورتی و هیچ تعویلی در غیبت برای غیبت جواز نداره و این هم هست غیبت با زبان نیست با ادابازی هم غیبت میشیم بعض یک شد با یک ادابازی میکنه مسخره میکنه با دست باشه با پا باشه با چشم باشه با حرکتی ندرست اینا هم در غیبت شامل هستن بس میگه فلان طوریه نگو اینطوری گفت بعضی هم غیبت شد هر به هر صورتی که ای به سربان ظاهر کنه این از غیبت الله بسنجیم آمار را آیا از غیبت در امان هستی نه بلکه هست زینت بخش مجالس مسلمان ها غیبت تا غیبت نکردیم اصلا اون مدلس دیگه صفای نداشت لطف مدلس در غیبت کرده مسلمانه شیرینی مجلس شوخی خنده یه شادی مجلس شده غیبت مسلمان ها همین داخل زندگی نگاه کنید انسان ها از همدیگه میترسن مسلمان مسلمان میترسه متنفره تنفر داره میترسه صحبت کنم چرا فورا غیبتم کرده میشه چیزی گفته فورا منتقل کرده میشه زندگی شده به گرد من در رندگان از اسلام فاصله گرفتی